Amélie Julie Candel estis franzino de Flandra de Veno, quiu el staris sur plurae flancoi de la Parisa Musica Vivo ca estis unur la plei successae componistinoi al la tempo de la Franza Revoluzio. Si distingigis quiel cantisto, actorino, harpisto, pianisto, cantvergisto, dramisto, comiculo tex autoro. Amelie Julie Candel, qui al multe virina in musicisto de sia tempo, venis de musica familio. Sia patro, Pierre Joseph Candel, estis componisto, actoro, oper cantisto, regisoro, cae la bas instruisto de sia filino. Amelie Julie presentigis grande scale qui mir infano en chambra y orchestroi. A la agio de sepiaroi si ludis en concerto antau la Franza regio, cae laudire ludis en concerto cun l'adolescanto Mozart. Antau la agio de Dectri si aperis publice qui el cantisto, pianisto cae harpisto. A la agio de Dectri si debutis ce la Academie Royale de Music. Ie sia dec sed iaragio, si debutis ce forte piano en la concert spirituel. Tiam si iam componi sonatoin, romansoin, cae arioin por claviceno cae piano. Ciam si agis dec sep, si iam premieris concerton cion si mem componis. Malgrau que siai collegoi de la comédie francés consideris in nur ciel uno en la corteganinoi de Versailles, Amélie Julie Candel aligis al tiui actoroi ciui bonvenigis la Franzan Revolution en 1789. En tiu ci iaro, ciel pretexto por confrontigio, la clubo amicoi de nigruloi inviti sin, cae si acceptis, ludi la rolon de la iuna sclavino Mirza en la felicia ship rompigio. Tri teatrajo de Olam de Gouche, denunzanta la viv condigion de esclavoi en fransai colonioi instigita de Vioti cae Kramer, si lasis la Comédie Française cae voyagis por oferti concertoin en Belgio, Nederlando cae Anglio. Dum tiui voyagioi, si componis iain unuain pezoin de drama musico. Post sia reveno al Pariso, Julie Candale estis stelo de la salonoi de la clubo amicoi de nigruloi, cae versaine de la salonoi de Madame de la Met, cion ancau visitis Robespierre. Laudiri, Julie Candale estis tiam tre proxima al Vergnon, quiu farigis brila oratoro la Girondens la revoluzio vere relancis sian carrieron. Si revenis a la Zaneio, aligiante a la Teatro de la Republic, si premieris sian plei faman operon da triactan lirican comedion Caterin au la bella farmisto. Si membercis la texton, cae la musicon por l'opero, cae ludis la cefrolon. Gi estis unue presentita dum processo de Luis la Dexesa, ca gi estis repetita pliol sen quindec foioin alla venontai i tride quindiaroi, ricevis iun internazian reconon. Gi motivis multa in il donoin de arancio e de arioi cun harpo au piana compano malgrau sia popularezzo, cae pro siai girondem simpatioi, Ciulicandel estis obiecto de plendo cae sercio en sia logeio fare de l'autoritatoi. Deputito successis eviti che si estu arrestita. Estas dirite che iaro in poste si gainis por sia ezzo la commission por construi la calation de Napoleono por lia cronado, cae in 1803, canda arrangis che Napoleono cae lia zino estu acceptitai in Bruselo. Si ancau profitis de pensio de la nova imperiestrino Maria Luisa. Si a dua opero, estis iomete scandala vers comedio titolita la Valladere au la Franzoi en Sirat. Ancau en tiu ci si ludis la titol rolon, sed gi ne estis tiel successa kiel si esperis. Nun tempai discutoi pri sia musico, el starigas la superetson de melodio cae la uson de simplei harmonioi usitai en ciui siei vergoi. Si componis en la stilo de Gretri, quium un si tre admiris. Si ai clavar vergoi, quium un si componis por si ai personai presentoi, estas virtuosai. Si ai plu vivai musicai vergoi, includas clavar concerton, tri clavar sonatoin, quelcai cun violona compano, cae pian dueton multa e alia i vergo i estas perditai, inclusive de clavar sonatoi, duetoi, fantasiajoi, cae cromai varioi. Tiu rimarkinda cae creiva virino vergis ancau hoc teatrajoin, quancam nur unu pos vivis la ruinoin de la tempo.